Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 222. Rimskim carstvom vlada car pod imenom Elagabal. Njegovo pravo ime je Valerije Avid Basijan. Kad je došao na je dobio ime Marko Aurelije Antonin August. Elagabal ime pod kojim će ostati poznat u povijesti sam si je nadjenuo. Obitelj njegove majke davala je svećenike boga sunca Bala. U mjestu odakle je podrijetlom njegova obitelj taj se bog štovao pod imenom Elagabal. Gabal. Otuda ime. Na prijestol je došao kada je bio star 14 godina. Taj će car ući u povijest kao jedan od najluđih. Ubio je senatore i vojne zapovjednike, na istaknuta mjesta dovodio je besprizorne ljude, a njegove orgije izazivale su zgražanje među Rimljanima, koji baš i nisu bili osjetljive duše koje je lako zgroziti. Rimski povjesničar Elije Lampridije donosi ove primjere njegove ludosti. Pijana je prijatelje često zaključavao i noću k njima puštao pripitomljene lavove. Probudivši se danju ili što je još gore noću i vidjevši da su u prostoriji s slavom, medvjedom ili leopardom, mnogi su i umrli. Ela Gabali uživao u takvim šalama. Umjesto gozbenih ležajeva prostirao je mijehove koji su, dok su uzvanici jeli, puštali zrak. Pri tome se stvarao zanimljivi zvuk, a i uzvanici bi se brzo našli pod stolom. Tu nije bio kraj njegove ekscentričnosti. Kažu da je u jednom danu u Mularskoj kabanici, da ga ne bi prepoznali, obišao sve prostitutke oko cirka, teatra, amfiteatra i po cijelom gradu. Iako ga sve nisu zadovoljile, svime je podijelio zlatnike govoreći Nitko neka ne zna, ali ovo ti daruje Antonin. Ovi primjeri Elagabalovog ponašanja pripadaju među blaže njegove postupke. Na kraju, nakon četiri godine vladanja, godine 222. ubili su ga pripadnici pretorijanske garde. Tko će Elagabala naslijediti na prijestolju? Dvije moćne žene odredile su njegovog nasljednika. Julija Meza bila je šurjakinja moćnog cara Septimija Severa, vojnika koji je uveo red u carstvu nakon ubojstva cara Komoda, još jednog od rimskih careva, čije ponašanje zgrozilo Rim. Nakon Komodove smrti, pretorijanska garda je za cara proglasila Pertinaksa. On je vladao tri mjeseca, a onda su se pretorijanci zasitili njegove vlasti i ubili ga. Za novog cara postavili su Didija Julija. Ali tada je već duh izašao iz boce. Zašto bi samo pretorijanska garda postala napadala carave. Legije u Siriji za cara su izabrale Pesenija Nigera. Legije u Britaniji izabrale su Klodija Albina, a legije na Dunavu su za svoga cara odabrale Septimija Severa. U tom građanskom ratu Septimije Sever pobjedit će ostale pretendente na prijestolje i zavešće redu carstva. U vrijeme njegove vladavine ta Julija Meza imala je istaknutu ulogu. Nakon smrti Septimije Severa, car je postao njezin nečak Komod. Kada je Komod ubijen i kada je vojska za cara postavila Makrina, Julija Meza odlučila je djelovati. Imala je dvije kćeri. Jedna se zvala Soemija i ona imala sina koji će u povijest ući pod imenom Elagabal. Julija je potakla legije u Siriji da je Lagabala odrede za cara. Makrin je ubijen i njezin je prvi unuk postao car. Ali kada je postalo jasno da taj unuk neće dugo ostati na vlasti, Julija Meza je uvjerila cara da usvoji svog rođaka Aleksandra Severa. Julija je imala i drugu kćer po imenu Julija Mameja i to je bio njezin sin. Kada je vojska ubila Elagabala, na prijestolje je došao, a tko drugi nego još jedan unuk Julije Meze, Aleksandar Sever. I njemu je bilo 14 godina kada je postao car. Elije Lampridije ovako piše o njegovom dolasku na vlast. Nakon ubojstva Varija Heliogabala, radije ga nazivamo tako nego Antoninom, jer to čudovište nije pokazivalo ništa Antoninsko i tomu je ime na senatski prijedlog izbrisano iz svih anala. Na spas ljudskog roda na vlast je došao Aurelije Aleksandar. Dakle, Aleksandar, kojemu je majka bila Mameja, tako većinom kažu, od najranijeg je dječaštva odgajan u dobrom građanskom i vojničkom duhu. Nije dopuštao da mu prođe i jedan dan, a da ne uči i ne vježba vojne vještine. Tijelo mu je bilo privlačno i muški lijepo, bio je snažnog vojničkog stasa i razvijen kao čovjek koji je svjestan svoje tjelesne snage i koji je uvijek održava. Voljeli su ga svi ljudi. Neki su ga nazivali pobožnim, a svi besprijekornim i korisnim državi. Ako bi se sud o caru Aleksandru Severu dao samo na temelju pisanja Elija Lampridija, onda bi se moglo reći da je on uistinu bio spas ljudskog roda. Nije mrcvario i ponižavao ljude, nije ih bez razloga ubijao, nije se odjevao u svilu i kitio zlato, nije ponižavao senat. Ali njegova vladavina nije bila tako dobra. Aleksandar Sever je za pretorijanskog prefekta ili zapovjednika pretorijanske garde i glavnog savjetnika postavio Ulpijana, glasovitog pravnika on nije bio neiskusan u tom poslu. Septimije Sever je za svog pretorijanskog prefekta izabrao Papijana, još jednog velikog pravnika. Ulpijan je bio jedan od Papijanovih pobočnika i on je Papijanove radove opremio bilješkama. Pod carem Karakalom Ulpijan je bio zadužen za primanje i rješavanje molbi podnesenih cara. Aleksandar Sever ga je postavio za svog pretorijanskog prefekta. Ulpijan se držao zakona, nastojao urediti pretorijansku gardu i život u Rimu. Elija Lampridije piše ovo o odnosu između pretorijanskog prefekta i cara. Car je Ulpijana uzeo sebi za tutora. Majka se tomu u početku protivila, ali joj je poslije bilo drago. Aleksandar ga je često branio od gnjeva vojnika, tako što ga je prekrio svojom grimiznom odjećom. Bio je vrhunski imperator, upravo zato što je upravljao državom držeći se Ulpijanovih savjeta. Istina je bila znatno drugačija. Elije Lampridi je puno toga prešutio kako bi životopis njegovog heroja, cara Aleksandra Severa, bio što ljepši. Prava je istina da je vojska pod carem često izmicala svakoj kontroli i da je mrzila Ulpijana jer je on izistirao na stezi i izvršavanju dužnosti i vojska se često bunila protiv prefekta. Na kraju je jedan beznačajan incident doveo do pobune pretorijanaca. Trije dana u Rimu bjesnio rat. Vojska je tražila Ulpijanovu glavu, stanovnici Rima nisu ih htjeli dati. Po gradu su gorjele kuće, vojska je prijetila općim ratom. I na kraju su stanovnici Rima prestali štititi Ulpijana koji se sakrio u carskom dvoru. Tamo su ga slijedili pretorijanci. Car je pokušao zaštititi prefekta tako da ga je pokrio grimiznim plaštem, simbolom carske vlasti, ali to nije zaustavilo vojnike. Oni su pred carem i njegovom majkom ubili prefekta i za to ubojstvo nisu bili kažnjeni. Car je jednostavno bio preslab da bi kaznio vojnike. Aleksandar Sever bio je zapravo slab vladar. Velike utjecaj na tog čovjeka imale su Julija Meza i Julija Mameja. To ne bi bilo tako loše da su one davale dobre savjete i da su znale kako držati carstvo pod nadzorom. U vrijeme Aleksandra Severa veliki dio civila i vojnika izgubio je vjeru u rimsku vlast. Da stvar bude gora, u to je vrijeme carstvo moralo ratovati protiv neprijatelja koji su navaljivali na granice. A Aleksandar je bio loš car vojnik. Prvo je njegove legije porazila vojska perzijskog kralja Ardašira I. To nije smetalo cara da u Limu proslavi navodnu pobjedu na istoku. Onda su na granicu na Rajni počeli navaljivati Alemani. Tijekom tih vojnih pohoda car je upoznao jednog barbara iz Trakije po imenu Maksimin. Upoznavanje cara i tog barbara ovako opisuje Julije Kapitolin. Na rođendan svog sina Gete Sever je priredio vojničke igre. Taj mladić, polubarbar koji je jedva znao latinski, Pred svima je jezikom punim tračkih izraza zatražio od imperatora da mu dopusti natjecati se s onima koji su već stekli istaknut položaj u vojsci. Sever se zadivio veličini njegova tijela, ali da ne narušava vojničku disciplinu uključio ga je u natjecanje s najsnažnijim civilima zaposlenima u vojsci. Tada je Maksimin porazio 16 civila jednoga za drugim i primio 16 malih nagrada namijenjenih nevojnicima, ali je pozvan i u vojsku. Tri dana nakon tog natjecanja car je vidio Maksimina kako viče među vojnicima. Car ga odlučio kazniti i naučiti rimskoj disciplini. Maksimin je prišao caru koji je sjedio na konju. Car ga je pitao može li on trčati i potaknuo je konja i počeo jahati oko vježbališta. Car se umorio od jahanja, ali Maksimin je još uvijek trčao. Julije Kapitolin piše. Što kažeš, mali tračanine? Bili te nakon trčanja veselilo hrvanje? A on mu odgovori, kako hoćeš imperatoru. Tada je Sever sjahao i naredio mu ogledati se s najsnažnijim i najborbenijim vojnicima. On je, po svojem običaju, pobjedio sedmoricu vojnika zaredom. Maksimin je postao omiljeni care vojnik. Na kraju je taj tračanin od običnog vojnika postao zapovjednik cijele rimske vojske na Rajni. Vojsci će biti dosta Aleksandra Severa. Vojnici će ubiti cara u šatoru i za novog cara proglasiti Maksimina. On je bio prvi čovjek koji se od statusa običnog rimskog vojnika uspio popeti do carskog prijestolja. Njegovim dolaskom na prijestolje počeće pola stoljeća nereda i građanskih ratova u carstvu, govori profesor dr. Marin Zaninović. Treće stoljeće je stoljeće vojničkih careva. Što se dogodilo? Rimska vojska ima svoju evoluciju. Rim je imao sjajnu vojsku jeli, koja je zapravo stvorila carstvo. Momza je rekao, veliki njemački historičar, da je rimska vojska nešto najbolje što je ta država stvorila. Jeli. A u vrijeme republike svi slobodni rimski građani su bili u podložni službi u legijama. Znači, svi bi se tamo postrojili na jednoj velikoj poljani, Martovskoj poljani, onda ih se birala. Od toga je legere. Birati ima legere i legere. Dakle, čitati i birati. Onda su se birali, 1, 2, 3, 4, 10, li? I onda tako dok se nije popunio broj. Znači, to je bila legija. Na čelu legije stajao konzul, odnosno sa dvije legije. Dakle, to je bilo vrijeme republike onda se proširilo kraj Republike na cijelu Italiju. Ne? Svi građani Italije koji su bili rimski građani su mogli služiti u legijama. Kako se carstvo širi, situacija se mijenja. Sad su zimaju provincijalci, znači stanovnici provincija koji su bili rimski građani. E, sad smo došli u treće stoljeće, kad je potrebno tu vojsku ojačati, da bi se branile granice. Jer to je već vrijeme kad barbari sa svih strana ugrožavaju državu. Ne? To su sva moguća germanska plemena, jutungi, alemani, svevi, kvadi, markomani, ko će sve nabrojiti, Franci. Dakle, svi oni prijete, jer su oni isto došli u fazu da su spoznali rimsku moć ali naučili su i njihove postupke, znači preuzeli su čak i kovanje oružja i opremu. Prema tome to je jedna trajna opasnost koja ugrožava carstvo. Da bi se to spriječilo, treba stvoriti velike vojske. E, sad se onda uzimaju ti barbare u vojsku. Maksimin je najvjerojatnije bio pastir pod rijetlom iz Trakije. U staroj Grčkoj Trakija se protezala od Dunava na sjeveru do Egejskog mora na jugu i od Crnog mora na istoku do rijeke Vardar na zapadu. U vrijeme Rima ta je provincija bila nešto manja. Granice na istoku ostale su iste. Na sjeveru granice provincije bila je planina Balkan, a na zapadu rijeka Nestos. Maksimin je prvu vojničku plaću dobio služeći u konjaništu. Onda ga je zapazio Aleksandar Sever i počeo je njegov nevjerojatni uspon. Maksimin je bio idealan vojnik, bio je snažan i hrabar, ali Julije Kapitolin piše i da je bio divljačke naravi, ohol i pun prijezira, ali i da se često pokazao pravednim. Julije Kapitolin još piše. O njemu se zna da je često popio kapitolsku amforu vina dnevno. Pojeo do 40 libri mesa, a po kordu čak 60. Svi se slažu da nikada nije jeo povrće, a gotovo nikad nije pio čistu vodu, ukoliko ga ne bi prisilila žeć. Svoj znoj često hvatao u pehare ili čaše, pa je pokazivao dva ili tri sekstarija znoja. Kapitolska amfora ima zapremino 26 litara, jedan sekstari iznosi oko pola litre. Teško da je Maksimin mogao popiti 26 litara vina, ali o njegovoj su snazi i moći kružile svakakve druge priče. Postoje i neke pučke priče o njemu, kako je rukama mogao vući teretna kola, sam pokrenuti natovaren voz, izbiti udarcem šake zube konju, a udarcem noge slomiti mu nogu, razmrviti komade pješčenjaka, slomiti tanje stablo. Julije Kapitolin navodi i da je Maksimin bio visok i krupan, čak piše da mu je palac bio toliko širok da je narukvice svoje žene nosio kao prsten. To je naravno sve pretjerivanje. Maksimin je vjerojatno bio snažan i sjajan vojnik, ali u neka druga vremena, bez obzira na njegovu snagu i hrabrost, bez obzira na to da je bio carev miljenik pastir i strakije, u ta vremena on ne bi mogao postati zapovjednik vojske na Rajni. Ali u trećem stoljeću Rim se promijenio. Barbari su ušli u rimsku vojsku. Uskoro će oni činiti njezin dobar dio čujte, ovo je Aleksandar Severi, ja da on se vrati tamo iz Perije, tamo po, postiga neke pobjede. Ovo je dešivna predstav se 14 godina, ne, znate. E sad, mislim da je bila 232. On je došao u Germaniju da će ratovati tamo na toj granici, ali nije kao ratova, nego htio te Germane nekako kupiti, ne znate, bilo i toga, kupovali su i davali su neke privilegije ili mi dali novce i tako dalje. Jer svi ti ljudi, ti barbari su preko granice u potrebi za hranu, znate, opravo svi su oni pritiskali jedni druge, ali. Jer se isto kad dolaze ti drugi narodi, pritiskaju, recimo pritiskaju gote, goti pritiskaju njih, ovi su sjevera gore, sad iz Danskog kopna, recimo, gdje su bili Sasi, Angli, svi oni pritiskaju jedni drugi, ali. A svi čujte, svi idu prema jugu, ne kao i danas Njemci idu prema jugu, istine. Zašto? Dole su veliki gradovi, cvatući gradovi, bogata zemlja koju možeš pljačkat, ne? Onda su njima davali hrane. Sad je taj sever došao tamo na granicu i vode neke pregovore, htio kupiti Germana, su vojnici pobunili i ubili ga, ali? I izabrali se za vojnika jednog običnog, za cara običnog čovjeka. To je bio taj Maksimin Tračani, možete misliti, je rimski car tračni vojska ga izabra, da što možeš, ne. vi su bili na njegovoj strani, bio običan vojnik, ne. Nije imao ne obrazovanja, to isto je jedna činjenica koja sad se događa, jer, pate, vojnici su imali neko obrazovanje prije civilno i tako dalje, da onda dođe do nekog stupnja. To je bio takozvani kursus honorum, koji je svaki časnik, recimo onaj tribun koji je bio u legiji, znači u stožaru oko zapovjednika, legije zapovjedao legatus legionis, koji je bio pripadnik aristokracije, smo Cezar, ti legati njegovi, to su bili ljudi od njegov najuži krug koji su vodili njegove legije. I e sad mora imati neko obrazovanje, a dođe do toga. Međutim, sad to otpada, čujte, ovo je bio običan vojnik, ne? E, znači, cijela stvar se barbarizira. U zadnjoj godini Maksiminove vladavine došlo je do pobune u Africi. U Libiji su Maksiminovi poreznici ubirali porez kako bi se platila vojska. Porez je bio velik, poreznici su bili neumoljivi i došlo je do pobune. Julije Kapitolin piše. U Libiji je prokurator Fiska pljačkao sve u Maksiminovu korist. Ubilo ga je seosko pučanstvo i neki vojnici. Ali čim su začetnici tog ubojstva uvidjeli da trebaju poduzeti oštrije mjere, pod prijetnjom mača i svega ostalog oružja prisilili su prokonzula Gordijana prihvatiti vlast. Obukli su ga u grimiznu odjeću, iako se on opirao i bacio na zemlju. Gordijan je u početku nerado prihvatio grimiznu odjeću, ali poslije, kada je vidio da su i njegov sin i familija u opasnosti, pristao je prihvatiti vlast, pa su njega i njegova sina u gradu Tezdro svi Afrikanci proglasili Augustom. Odatle je poslao pismo u Rim senatu. Dva Gordijana, otac i sin, nisu dugo vladali. Maksimin je brzo saznao za pobunu. Kad je za nju saznao, navodno je počeo trgati svoju odjeću, zalijetati se u zid i vaditi mač iz korica kao da će sve oko sebe pobiti. Kada se malo smirio, obratio se vojnicima. Suborci koji ste položili prisagu i to zajedno sa mnom, vi koji se većinom uistinu borite zajedno sa mnom dok branimo rimsku veličinu od Germana i štitimo Ilirik od Barbara – Afrikanci su pokazali svoju vjerolovnost. Postavili su nam za protuimperatore dva Gordijana, od kojih je jedan tako oslabljen starošću da ne može ni ustati, a drugi tako upropašten u žicima da je slab poput starca. I kao da to nije bilo dovoljno, ovaj plemeniti senat odobrio je postupak Afrikanaca, pa su oni, za čiju djecu mi nosimo oružja, odredili 20 ljudi protiv nas i svi su protiv nas donijeli odluke kao da smo mi neprijatelji. Zato postupite kako dolikuje muškarcima. Po Maksiminovom nalogu ili želje da udovolje caru, Kapelijan, namjesniku Nubiji, poveo vojsku protiv Gordijana. Mlađi je Gordijan poginuo u bici koju je izgubila njegova vojska. Kada je čuo za sinovu smrt, otac Gordijan prvi se objesio. Nakon smrti dva Gordijana, senat je za carve proglasio dva ostarjela senatora, Balbina i Maksimusa. Stanovnici Rima i pretorijanci inzistirali su da se za cara proglasi 13-godišnji Gordijan, unuk Gordijana I i nečak Gordijana II. Nakon Maksiminove smrti, pretorijanci su ubili Balbina i Maksimusa i u kolovozu 238. na prijestolje doveli Gordijana III on je vladao do svoje 19. godine. Zapravo su u njegovo ime vladali majka i tast, pretorijanski prefekt Timesteus. Godine 242. Gordijan III. je pratio svog tasta u pohodu protiv Perzijanaca. Sljedeće godine rimske su legije pobjedile Perzijance, ali njegov tast je umro od neke bolesti i zamijenio ga je Filip Arapin. U proljeće 244. godine vojnici su ubili Gordijana III. i na vlast doveli Filipa. Ali onda u tom vremenu, negdje recimo oko 240, javlja se takozvanih tih 30 tirana u rimskoj historiji. Naime, mi imamo jedan tekst, jednu povijest rimsku koja je sačuvana u cjelini i koju su napisali nekoliko autora. E, Elije Lampridije, Flavije Vopisko, Julije Kapitolinova, 5-6 autora znate. To se zove Skriptores Historije Augusta, znači pisci carskih povijesti. Međutim, ta povijest počinje sa Hadrijanom, znači od 118. i svršava sa Numerijanom, 284. znači do Dioklecijana. Znači, svi su ti carevi uključeni unutra, njihove biografije. Naravski, to je jedna fascinatna knjiga koja je puna tračeva. I čujte, nju treba često put uzeti sa rezervu, znate, tako da danas historičari to proučavaju, imaju posebne skupine kojima se razjašnjava. Imate slučaj, recimo, cara Galijena, jel? Pa to su pisci koji su pisali sa rimskog aspekta. Prema tome, ako si imali nešto s njim, recimo nije uvažavao senat, onda pišu pogrdno o njemu. A onda su novije istraživanja pokazala, jer mi imamo i druga sredstva. Imamo novce tih careva, imamo podatke kod nekih drugih pisaca i imamo natpise, ne? Kad su natpise, to je isto tako važno. Onda se ta slika korigira. Tako recimo imate neka najnovija dijela, recimo talijanski historičar Mani, koji je napisan u knjigu o Galijenu veliku prije 20-30 godina, čujte, on njega opravdava. Smo stavljali među najbolje rimske imperatore, je li, Prema tome vidite, dakle, mi te, te stare pise, neke stvari moramo da se ali to je jedna fascinantna, ta knjiga prevedena na hrvatski, to se čita kao roman. E, tamo Flavije opis opiske spominje tih 30 tirana. Jel? To su bili sad razni tipovi, jedna šarena ekipa, ali čujte, neko nisu bili istaknuti ljudi jer su čuvali carstvo, ne, pazite, o tome se radi. Jel? Nakon smrti Filipa Arapina koji je vladao od 249. do 254. godine na vlast je došao Deci. Protiv Filipa se pobunilo nekoliko vojnih zapovjednika koji su zapovjedali vojskama na granicama. Jedan od tih zapovjednika bio je Decije, rođen u Budaliji, mjestu pokraj današnje Sremske Mitrovice. On je uspio ubiti Filipa i doći na prijestolje u jesen 249. Deci je vladao nepune dvije godine. Tijekom vladavine nastojao je zaustaviti provolu Gota na Balkan. U lipnju 251. sukobio se s Gotima u odlučnoj bici na močvarnom tlu kod Dobruže i izgubio. U toj su bici poginuli on i njegov sin. Dok je ratovao protiv Gota, Decije je za svog nasljednika odredio Valerijana, ali na prijestolju ga je naslijedio Galus. On je pak vladao manje od dvije godine. Usvojio je drugog Decijevog sina, Hostilijana, i njega je zajedno sa svojim sinom Volusijanom proglasio za suvladare. Ali onda je Hostilijan umro od kuge, a Goti su ponovno napali. Vojska u Meziji je za cara proglasila Emilijana. Galus je pozvao u pomoć Valerijana, zapovjednika trupa na Rajni. Prije nego što je Valerijan došao, vojska se pobunila i ubila Galusa. Onda su Valerijana njegove legije proglasile za cara i on je krenuo u obračun s Emilijanom. Ovaj pak živ nije dočekao sukob. Vojska se pobunila i ubila ga. Tako je Valerijan ostao sam na prijestolju. Za suvladara je odabrao sina Galijena. Te izvorno tiran je značio nekog provlada sam u Grčkoj. Tek poslije ta riječ prima ono peorativno značenje koje mi dajemo, ili u srednjem vijeku i tako dalje. Zato to su bili uzurpatori, oni koji su, dakle, nasilu uzeli vlast. Ne legalni puta, nego i legalni. Tu su bili svakako neke interesante tipove, recimo kao jedan postum, jeli, koji su se s Galijenom. Galijen je bio pak e, sin cara Valerijana. To je prvi slučaj u rimske povijesti da se podijele carstvo. Valerijan je išao na istok, a Galijen je ostavio zapad. Galijen je bio sin. E sad, on je na istoku stradao. E, to je trajni problem rimske države, bila borba sa Perzijom. Ne? to je bila partija, onda u trećem stoljeću, baš u ovo vrijeme, te parčane su smjeli Sasanidi. Znate, jedna nova dinastija na čelu sa kraljem Ardaširom, koji su htjeli vratiti te stare običajne. Ali to je bila trajna opasnost za rimsku državu, jer su oni malo te malo upadali prema zapadu i osvajali ta rimska područja. Tako da je rimska država trajno vodila ratove s njima. E sad je išao Valerijan tamo da će on se tu s Perzijancima, ali šta je kralj Šapor, jedan vrstan vojskovođa, koji ga je nažalost zarobio. Ne? I on je zarobio Valerijana, to je bio jedinstven slučaj. Nije se ubio, nisi ga on ga ostavio da živi. I živio je tamo 5-6 godina, ali šta, kako ga je ponižavao, kad bi se šapor popao na konja, onda bi ga činio da on e, klekne dole, onda bi gađao njemu na rame, onda se peo na konja, eli rimskog cara, možete misliti. Dakle, to je bilo jedno veliko poniženje. carem Galijanom počinje ova priča o 30 tiranina. Većina njih navodno su vladali u vrijeme njegove vladavine. Rimski povjesničar Trebelije Polion donosi njihove životopise u historiji Augusti. Međutim, velika je vjerojatnost da dio tih tirana uopće nije ni postojao. Neki su postojali, ali se nisu proglasili za careve. Drugi spomenuti među tom tridesetoricom bili su djeca pretendenata na prijestolje. Sve u svemu, taj popis nije pouzdan. Danas se pouzdanima uzimaju samo ona imena koja se pojavljuju na novcima iz tog razdoblja ili koja se spominju u nekim drugim izvorima. A i među tim imenima nalaze se ljudi koji nisu osporili vlast cara. Zašto je Trebelije Polion onda pisao o tih 30 tirana? Zato da bi u lošem svjetlu prikazao vlast Galijena. Vlast tog cara Trebelije Polion je ovako opisao. Rođen je za ugađanje želucu i užitke. Dane i noći gubio je u bludu, a dopustio je da svijetom hara gotovo 20 tirana, tako da su čak i žene vladale bolje od njega. Neću mi mojići njegove jadne izmišljotine. Na proljeće je pravio ležajeve od ruža. Gradio je tvrđave od voća. Grožđe je držao tri godine. Usred zime dijelio je lubenice. Izmislio je način kako sačuvati mošt cijelu godinu. Zrele smokve i svježe jabuke dijelio je izvan njihova godišnjeg doba. Na stolu je uvijek imao pozlačene stolnjake. Posude je dao ukrasiti biserima i pozlatiti. Kosu je posipao zlatnim prahom. Kao da to nije dosta, Trebeli još napisao da je u Galijenovo vrijeme carstvo pogodio jaki potres i višednevni mrak i da se tada grmljavina mogla čuti iz zemlje. Zemlja se raspuknula, a u pukotinama se pojavila slana voda. More je preplavilo niz gradova. Trebeli je Polion još je napisao i ovo. Sudbina je bjesnila. Ovdje su bili zemljotresi, ondje je pucalo tlo. Na raznim dijelovima rimskog svijeta harala je kuga Valerijan je bio zarobljen, najveći dio Galije opsjednut. Odenat je prijetio u Iliriku. Emilijan zauzeo Egipat. Dio Gota, koji se, kako je rečeno, zovu Skitima, zauzeo je Trakiju, opustošio Makedoniju i zauzeo Tesaloniku. A nigdje nije bilo naznake mira. Sve to, kako smo više puta rekli, bilo na sramotu Galijenu, čovjeku poročnom i, da bi bio siguran, spremnom na svaku odvratnost. Što je prava istina o Galijanovom vladanju? Njegov otac Valerijan izgubio je veliku bitku od Perzijanaca i bio zarobljen. Nikada prije rimski car nije pao u zarobljeništvo. Postum se odmetnuo u Galiji i Galijen nije mogao skršiti njegovu pobunu. Postumova vlast proširila se na Britaniju i Hispaniju. Na istoku je Odenat pobjedio Perzijance, ali onda se odmetnuo i Galijen nije mogao skršiti niti njegovu pobunu. Zapravo, Galijen je vladao samo Italijom, Panonijom i Balkanom. Za mnoge u Rimskom carstvu ta je činjenica bila porazna. Zato Trebelije vjerojatno tako loše piše u Galijenu. U vrijeme vladanja tog cara došlo je pak do intelektualne renesanse. On je bio prijatelj s Plotinom, možda zadnjim velikim antičkim filozofom. Galijan je proveo vojnu reformu, stvorio je pokretnu konjeničku priču, ali činjenicu da je carstvo bilo toliko slabo nisu mu mogli oprostiti mnogi antički pisci. Galijena je na kraju ubio njegov zapovjednik konjice koji se naravno proglasio za cara. Bio je to Klaudije II. Gotski jedan fenomen tog trećeg stoljeća i jačanje kršćanstva. Pazite, u toj rimskoj državi imate vi cijela serija tih duhovnih kretanja koja su jedno posebno poglavljali. Svakako ti stari bogovi, rimski, neće morati dolaze u drugi plan, ali na neki način se rimski panteon obogaćuje sa istočnim religijama. Jel? Rimljani su bili narod koji je primao strane bogove, i egipatske, čak je i ove barbarska božanstva poštivao. Kooptirao ih i puštao ljude da ih poštuju, da nije se dirao to. Bilo važno priznati rimsku državu. Ne? I sad se razvija misterije razvije se na religija kao što je mitraizam. Kult sunca. Ne? Kult sunca, mitra je bio bog sunca, rođen iz stijene, koji žrtvuje bika i time spašava svijet. Jel? E sad je to bio misterij u zatvorenim prostorijama, pozemnim je taj mitrezanski šir već u trećem, vrhuna doživljava u četvrtom stoljeću paralelno sa kršćanstvom. Ali mitrezan jedno vrijeme bio jednako jako kršćanstvo, Tek u Konstantinovo vrijeme to dolazi, potiskuje se i tako dalje. Tako da se to može govoriti o paralelnim religijskim kreacijama. Onda imate te egipatske izida se poštuje i tako dalje. Jel? Artemida, Efeška. Dakle, sva se ta kretanja unosila neko novo duhovna strujenja. I jasno kršćanstvo, ne? Klaudije drugi Gotski bio je prvi ilirski car. Bio je podrijetlom iz Ilirika, područja Rimskog carstva koje je davalo dobre ratnike. Uz to, te carave povezivala činjenica da im je podrijetlo bilo skromno. Nitko od njih nije došao iz bogate ili ugledne obitelji. Ali ti su ratnici carevi spasili carstvo. Klaudije drugi dobio je nadimak Gotski jer je u bici kod Najsusa, današnjeg Niša, porazio veliku gotsku vojsku. Spremao se i na pohod protiv vandala, ali je umro od kuge. Klaudija ovako opisuje Trebelije Polior. Klaudije se isticao ozbiljnošću, izvrsnim životom i neviđenom čistoćom. Vina je pio malo, ali rado je jeo, bio je vitak, sjajnih očiju, široka i puna lica, tako snažnih prstiju da je udarcem šake mogao izbiti zube konju ili muli. To je i učinio kao mladić u vojsci kada je na Marsovim igrama u vojsci sudjelovao u borbi najjačih ljudi. Tada se naljutio na borca koji ga je potegao za spolovilo umjesto za pojas, pa mu je jednim udarcem izbio sve zube. Klaudije drugog naslijedio je Aurelijan, koji je bio Klaudijev zapovjednik konjice. Rimski pisac Flavijevo opisko ovako opisuje tog cara ratnika rođenog u Iliriku. Bio je lijep i naočit, zgodan muškarac, višeg rasta, snažnih mišića, ponešto sklon vinu i jelu, rijetko kad spolno pohotan, krajnje strog, iznimno discipliniran, uvijek spreman potegnuti mač. Do Klaudija drugog carstvo je skoro nestalo u sukobima, barbarskim provalama i građanskim ratovima. Aurelijan će ponovo ujediniti to carstvo. Zato će dobiti nadimak obnovitelj svijeta. Inače bio jedan interesantan tip, bio negdje, mislim, tamo i Širmija, znate, rođeni u Širmiju, ratova isto, Germani še bili preplavljeni, ali Jutungi, pa Alemani, te alemani bili strašni, oni su malo te malo upadli, če to pljačkali su polagali, stigli su sve do Padove, Pječence, onda ih on pobjedio. S druge strane u Mauretaniji se pobunili ovi dole Berberi, onda tamo Arapi, onda Perzijanci, sa svih strana su napadali. On je uspio to nekako spriječiti, jeli. I onda je nakon što je pobjedio te a kako ih je poradio ih je. Naime, s njima pregovara. Onda je organizirao tamo kao pregovore, onda je sjeo na prestolje, znate, stavio se sa strane legionare i svoje zapovjednike, svoje ono obučene, znate, zlate. To je ove barbare toliko frapira, se na pregovore. Jel? Onda je uzeo jedan dio njih u službu, druge vratio natrag, dao im hrani i tako dalje. A jedan broj djevojaka uzeo, pa onda, onda su se udavali za ove rimske časnike. Znate, bio jedan sistem. Znate, uzeli bi te djevojke kod Gota, recimo od Gota, da bi uzeli udali za svoje časnike, tako da su ovi časnici sada njih doznavali što bi njihovi suplemenici misle, znate, to je bila jedna špijenska služba, jeli. Tako da su to interesante stvari. E sad taj naš Aurelijan, recimo kad vi danas dođete u Rim, ne, onda imate tamo Aurelijanove zidove to su tako čuvene mura Aurelijane koje stoje i danas. Ne? Kad idete dole na Via Apija, prema južnoj strani Rima, onda izađete kroz vrata, jeli u tom zidu i onda imate piramida Gaja Cestija. Svako je bio u Rimu to vidio, ko nije vidjeće, ali obratite pažnju, ti zidovi su dugački bili 16 km, a visoki od 12 do 16 metara. Ono što od starog Rima vidimo i danas, to su upravo ti zidovi koje on gradi. Na taj način utvrdio grad. Aurelijan je rođen 215. godine. Istakao se kao vojnik i 260. godine vodio je zajedno s Klaudijem konjicu cara Galijena. Taj dvojac pokušavao zaustaviti navalu Barbara preko granice. Kada je postao car, brzo je krenuo u ponovno uspostavljanje rimske vlasti. Iz Panonije istjerao Barbare, iz sjeverne Italije protjerao je Jutunge. Godine 271. krenuo je na istok. Porazio je Gote iz Dacije, provincije koju carstvo uvrstio Trajan, povukao je sve rimske građane. Tako je priznao da se ta provincija sjeverno od Dunava više ne može braniti a onda se okrenuo prema istočnim provincijama, koje su skoro deset godina bile izvan rimskog dosega do kraja svoje vladavine, a vladao je carstvom pet godina od 270. do 275. Rim je ponovo vladao svim svojim provincijama. On se sukobljava sa tim tiranima, vidite, ne? On recimo ovaj je morao priznati od Denata, što je već napravio nešto ranije Galijen, jeli? Od Denata je bio tih tirana koji je tamo u Siriji zavladao, ne? To su bili ti pustinski gradovi gdje su završavali karavane koje su dole sa istoka. Čak iz Kine, tamo je dole svila i tako dalje, ako nije došlo brodovima preko Indije i Ceylona. I e sad je ovaj, taj odenat je umro, ali on je bio prešao sa strane Perzijanaca na rimsku stranu. Bio vrstan vojskovođa i za račun rimske države ratovao sa Perzijancima. Čak je pobjedio. I došao je do Ktesifonta, tamo je dole južno od Bagdada danas, pazite. Znači, došao je do te točke gdje je samo Trajan bio stigao. Znači, jedna najdalja točka da je Karinska država uopće stigla u to vrijeme, 270, 272. poslije Krista. E, onda je poginuo u ratu, a naslijedila ga je njegova žena Zenobija. E sad to je najinteresantna dama. Ta Zenobija je usput osvojila Egipat, oduzela ga rimske državi, dio male Azije, ne, osvojila Antiohiju, e sad je Aurelijan to htio srediti, ne. On je sredio najprije ove tu na granici, Germane, nekako ih je dobao u red i sad je išao na istok, na rat je sa Zenobijom. I sad je došao, pisao pismo Zenobije, ti moraš priznat rimski, ja kažem, pa Kleopatra nije šta bi ja priznala, pa, pa ti si isti kao i ja i tako da, a osim to bila pametna žena, znala je sve jezike, onda tamo istočne i zapadne ne znate. Međutim, on je nju ipak porazio, znate, najprije svoju Antiohiju, pa je Mesu išao prema jugu, u Egiptu isto sredio situaciju i došao do Palmira koji je bio njen glavni veliki svatski grad. Danas idete tamo u Jordan, vidite tu Palmira ima dva reda krasnih stupova, drugo je sve pod pjeskom. Ne. Vratio se natrag kad se ona pokorila, ne, nakon razmjene tih pisama i kad se on vraćao prema Rimu, došao skoro do Niša, čuje da su se opet pobunili, znate, u toj Palmiri. Vratio se djeca 73. natrag, osvojio je grad i razorio ga. Grad se više nikad nije oporavio. Aurelijan je ponovo vratio mir i red u carstvu. Stanovnici carstva zapamtili su ga još po nečemu. Nakon godina nesigurnosti, bolesti, ponekad i gladi, on je počeo dijeliti stanovnicima Rima hranu i to u velikim količinama. Flavijevo Pisko piše. Mislim da ne smijem mojići stvar koju ljudi pamte i koju bilježe i vjerodostojni povijesni izvori. Kad je kretao na istok, Aurelijan je narodu obećao vijence od dvije libre ako se vrati kao pobjednik. Narod se nadao zlatnim vijencima, ali ih Aurelijan nije mogao ili nije htio dati, nego je dao načiniti vijence od tijesta, danas takozvane pšenične vijence i podijeliti ih svim građanima. U buduće je svatko dobivao pšenično pecivo svakoga dana do kraja života i to je pravo smio prenijeti na potomke – Aurelijan je rimskome narodu dijelio i svinjetinu, koju dobivaju i danas. Aurelijan je uveselio stanovnike Rima s još jednim spektaklom. Nakon što je pobjedio sve barbare koji su prodali u carstvo i nakon što je uklonio sve druge pretendente na prijestolje, on je priredio veliki triumf. Naime, postum je bio taj jedan od tih 30 tirana koji je u Galiji osnovao svoju državu, te se zove Imperium Galijarom. Deset godina se Galije natjerao s njime. Tako da su oni jedan drugo htjeli likvidirati, ali nisu uspjeli, nisu imali snage da riješi. A je ovaj vlada u Galijom, međutim da radio koristan posao, ne čuvao zapravo rimsku državu na tim granicama, ne? a bila ga je priznala Britanija i Hispanija. Dakle, on je jedan od te 30 tirana koji je stavio jedan malo dublji trag. Jel? E sad je ovaj naš dragi Aureljane i njega metno u tu povorku. Jel? Onda je tu bilo zlata, bilo svašta, pljačka je tu Palmira, to pokupio sve što je našao. Međutim, on je toliko ovaj, dijelio tim e, svojim vojnicima, znate, tog plijena, ne samo to, nego onda obnovio je novčarstvo, znate, bio je jedan čovjek koji volio da vlada red. Šta se događalo? Caravi su skidali količinu zlata i količinu srebra. Tako što ti novci su pretvorili, zapravo imali ste bakar, koji je bio samo premazan malo zlatom. Ne. Tako da je novac izgubio vrijednost. Jel? E sad u Rimu je bila cijela jedna struktura kovnica novca. E, je bio tamo neki mestijen ili kako se zvao koji je organizirao zapravo pljačkanje tog zlata. Novac bi došao u kovnicu, on bi to zlato uzeo, a kova nešto sasvim deseto. I onda je to htio spriječiti Aurelijan, i da stavi kraj tome, uvati ovoga i cijelu tu ekipu. Ali da je došla velika buna, jer su ljudi se sjetili ugroženi, znate, svoje novčarske prihode i tako dalje. Onda se digla buna, tako da on pobije tamo 7000 ljudi, on se strpao u čuzu, ne. I onda je vratio taj sistem novaca, se to malo više poštio. Valuta je valuta, jel? Valerijan je bio strog i okrutan car. Zbog malenog prekršaja dao je pogubiti i kćer svoje sestre. Flavijevo pisko donosi ove primjere Aurelijanove okrutnosti. Vojnici su ga se tako bojali da nitko nije učinio nikakav prekršaj, nakon što je on posebno strogo kaznio neke pogreške u taboru. Uostalom, on je jedini koji je odredio ovakvu kaznu. Vojniku koji je bludio sa ženom svog domaćina dao je privezati noge na vrhove dvaju svinutih stabala i dao ih je naglo otpustiti, tako da on visi prepolovljen, što je svima nagnalo strah u kosti. Svojem zamjeniku napisao je ovo pismo, pravu vojničko. Ako hoćeš biti tribun, da pače, ako hoćeš ostati živ, obuzdaj vojnicima ruke. Neka nitko ne ukrade pile, nitko ne posegne za ovcom. Neka nitko ne iznuđuje ulje, sol, drvo, neka se svatko zadovolji onim što dobije. Neka im izvor bude plijen od neprijatelja, a ne suze provincijalaca. Aurelijanu ta okrutnost nije donijela i sigurnost. Ubijen je 275. godine. Ubila ga je skupina njegovih časnika koje je carev tajnik uvjerio da ih je Aurelijan odredio za pogubljenje. Aurelijan je pokopan pored Bizantijuma, budućeg carigrada. Tako je još po nečemu postao poseban. On je prvi car pokopan izvan Rima. Nakon Aurelijana jedno je vrijeme u njegovo ime vladala njegova supruga Ulpija Severina. Nakon šest mjeseci senat je za cara odredio Marka Klaudija Tacita. Činjenica da je Senat na prijedlog vojnog vijeća postavio jednog plemića za cara govori o tome kako je Aurelijan uredio carstvo. Zadnji se put nešto tako dogodilo prije 40 godina. Tacit je vladao nepune dvije godine i to je vrijeme proveo u stalnom ratu s barbarima. Nije poznato je li umro od bolesti ili su ga ubili vojnici. Naslijedio ga je njegov polubrat Florijan koji je vladao tri mjeseca, a onda su ga naravno ubili vojnici. Njega je na prijestolju naslijedio prob. Prob je e, bio isto sjajan vojnik, ne, isto tako bio je tamo i Sirmija, Međutim, što je, zašto je za nas interesantan? On je recimo te legionare htio disciplinu, jeli. Znate, on je rekao, vi jeste mene izabrali za cara ali ne zato što ću ja sad vama podilazit, nego disciplina mora biti, ne. Tako te svoje regionare natjeravo, kad nije bilo rada, grade moste, da grade ceste, da isušuju močvare, i onda je tu kod nas, jeli na, ovaj, na Fruškoj gori, sad je vinograde, ne. Onda je te legionare natjerao, bilo vruće kao vrag, je bio u nekoj kuli, to imao u toj historiji, skriptorijska historija Auguste, njegov životopis. I bile je vruće, oni su sadli vinograde, morali su tamo napraviti jedan kanal da isušu močvare, da odvedu vodu u Dunav, jeli. A onda oni je njima bio pun kufar toga, čujte, tog mučenja sunca, vrućine, su se pobunili i ubili ga jednoga tamo, i tako je strada, jel. Dakle, poznat je po tome da je posadio vinograde na Fruškoj gori, ali sadio ih i na Rajni, znate, tako da su ti vinograde ostali do danas, jel. Dakle, on je bio toga vinogradarstva, ali bio je vrstan ratnik, ratova je vodio borbe sa Germanima, sa Sarmatima, sa Kvadima, u Daciji i tako dalje, isto tako sa Gotima. Tako da to je bila trajna borba. Nakon proba na prijestolje je došao Kar, kojeg je na putu prema mezopotami navodno pogodila munja. Vladao je do 283. godine. Naslijedila su ga dva sina, Numerijan i Karin. Numerijan je umro od neke bolesti očiju, a Karina je s vlasti svrgnuo vojnik koji je naslijedio Numerijana taj će vojnik uvesti red u carstvo i produžiti mu život, govori profesor dr. Marin Zaninović. I onda imamo poslije, dakle, nakon proba imamo Kara, Karina, Numerijana, ne? To su isto bili, Kar je bio isto dobar vlada ratova, je, imao je sina Numerijana i Karina, ne? Karin je bio malo opasan, ne? Neugodno čuj, Numerijan je bio pristan, dobro odgojen. I čuj, to je tamo vodio to na istoku, to operacije, to je bilo kod Nikomedije. Tamo je vidio Klecijan, pazite, kao časnik, vrstan vojnik, ne? ali onda je taj aper koji je bio perfekt pretorija, dakle on je vodio jednu skupinu tih vojnika, on je dakle ubio Numerijana. E sad je bio suđenje Aperu, ne? Aper znači vepar na latinskom, ne? A Dioklecijano je jedna svećenica drujska kelska prorokovala da će postati car kad ubije vepra. I sad je on stalno lovio to vepra, ubio bogati, veli, izmijenili se ti peše ti ja nikako da dođem na red, jeli. A ubio sam toliko veprova. A onda je on mjesto suđenja probao tog vepra. Neki kada ga ubije neki drugi, neki kada ga on probao evo kaže, ubio sam apra, vepra, ali sad je postao car. Onda su ga glasali da bude car. To je bilo negdje 17. rojna 284. godine. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.